Aziz muhojir mujohid birodarlar, Da'vatul muqovama al-islamiyya al-alamiyya kitobidan darsimiz davom ettiramiz. Avvalambor eslatib o'tamizki, tarixni o'rganishlikdan maqsad asosiy hadaf tarixni tahlil qilishlik. Chunki tarix biz uchun dars, chunki tarix va tarixdagi voqealar biz uchun ibrat va namuna va bizlarni salafi solihlarimiz kunlarni qanday o'tkazganliklari, tushgan mushkulotlardan, musibatlardan qanday chiqib ketganliklari va ummatga qanday izzat, g'alaba olib kelganliklarini o'rganishlikdir. Chunki tarix takrorlanadi. Faqatgina undagi joylar yoyinki shaxslarning qiyofasi o'zgaradi xolos. O'tgan biz darslarimizda Abbosiy davridagi islom diyoriga bo'lgan kofir mushriklar, murtatlarning hamlalaridan salibiylar hamlasini o'rganib o'tgan edik. Bu darsimizda mo'g'ullar hamlasini o'rganib o'tamiz. Agarchi seshanba kungi darslarimizda batafsil yoritilib berilgan bo'lsa-da, Yana ba'zi bir nuqtalarni eslatib o'tamizki, to'yinki takror bo'lsin. Avvalan bor Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Avvalamma asobatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hada qul huwa min 'indi anfusikum innalloha ala kulli shay'in qodir. Uhud kunida sahoba radhiyallohu anhular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda shikast yeyishgan edi. Va bu shikastning sabablarini mufassirlar turlicha aytishadi. Bu shikastning sababi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud tog'iga qo'yib qo'ygan merganlarni buyruq qilib, osiylik qilib, u yerdan u joyni tashlab ketishganliklari sabab bo'lgan deilsa va yana bir boshqa rivoyatda chunki Badr kunida asrlarni o'rniga fidya olishlikni ixtiyor qilishganligi sababli Alloh subhanahu va taolo Uhud kunida ularga ham bir shikastni yetkazdi deb marhamat qilinadi. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, agar sizlarga bir musibat yetsa, holbuki sizlar ikki barobarini kofir mushriklarga yetkazgan edilaring, aytasizlarki, Bu qayerdan keldi o'zi deysizlar. Qul huwa min indi anfusikum. Ey Muhammad alayhisalom, ayting, bu sizlarning o'zlaring taraflaringdandir deb marhamat qiladi. Demak, har qachonki mu'min musulmonlarga biror bir musibat yetadigan bo'lsa, bu musibatlar o'zini qilgan qilmish sababli bo'ladi. Bizlarga ham musibatlarning yetishligi salaflarimizga ham musibatlarni yetishligi, dushmanlar tarafidan jur'at bo'lishligi bular faqatgina o'zimizni qilmishimiz sabablidir. Xoh u Abbosiylar davri bo'lsin, xoh ulardan keyingi Usmoniylar davri bo'lsin, xoh ulardan keyingi bizlarni davrimiz bo'lsin, ularda mana shu musibatlarni yetishligi, dushmanlar tarafidan zarbalarni yetishligi Bularni hammasini sababi o'zimizgina xolosdir. Va mana shu sabablarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagicha ifodalagan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki: "Ya ma'sharal muhajirin, ey muhojirlar jamoasi, xamsu khisalin a'udhu billahi an tudrikuhunna." Men Alloh subhanahu va taolodan 5 ta xislatlarni topishliklaringdan panoh so'rayman. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالتواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا biror bir qavmda buzuqchilik ko'rinsa, oshkor bo'lsa, hattoki uni e'lon qilishsa, ular vabo kasalliklari va o'zlaridan oldin o'tgan salaflarida bo'lmagan kasalliklar bilan balolanadilar. Va ma naqasa qawmun al-mikyal illa bitulu bis-sinin va shiddatil mu'unati va jawris sultan. Va biror bir qavm tarozidan urishsa, o'lchovdan urishsa, ular qahatchilik va ozuqatni qiyinchiligi va sultonning zulmiga uchrashadi. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا va biror bir qavm mol dunyolarning zakotini man qilishsa berishmasa ularga ham osmondan yomg'ir yog'ilishligi mana qilinadi, yog'dirilmaydi. Agar chorpa hayvonlari bo'lmaganda ularga umuman ده yog'mas edi dedi. Wala khafara qawmun alahda illa sallallahu alayhim aduwan min ghayrihim فأخذوا بعض ما في أيديهم va biror bir qavm Alloh subhanahu va taologa bergan ahdlarini va boshqa har qanday ahdlari bo'lsin, buzishadigan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ularga o'zlaridan boshqa dushmanlarni ularga hukmron qilib qo'yadi va ular ularni qo'llaridagi narsalarini olib olishadi. Va ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalalloh fi kitobihi illa ja'ala ba'sahum baynahum shadida. Va mu'minlarning rahbarlari Alloh subhanahu va taolo kitobida nozil qilgan hukmlar bilan hukm qilmasdan ularga amal qilmaydigan bo'lishsa, Alloh subhanahu va taolo o'zaro ularni yaramasliklarini qattiq qilib qo'yadi deb marhamat qildilar. Mana bu hadisdagi nuqtalar, hadisdagi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni qabullari ana shu Abbosiylar davrida ham va bizning davrimizda ham mana shular o'zini haq rostligini ko'rsatib kelyaptiki, ana shu davrda ham buzuqchiliklar bilan mubtalo bo'lingan, shu sababli ularga vabolar va kasalliklar kelishligi va tarozudan urishlik va shuningdek zakotni bermaslik va ahni buzishlik va undan da xatarlisi Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan ahkomlar bilan hukm qilmaslik mana ular bilan mubtalo bo'lingan, bu oqibatida ularni yomon bir jazolarini ular ham totdi, bizlarni ham davrimizda totib kelyapti. Mo'g'ul tatar qissasini ularni hamlasini o'rganadigan bo'lsak, avvalambor ayniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va kishini ashablariga qarshi yahudiylar mushriklarni gijgizlab turgizishganidek va ayniki sahobalarni qarshisiga Fors u Rum mushrik u ahli kitoblar qarshi bo'lib billa bo'lganlaridek Abbosiylar davrida ham musulmonlar rijollari sherlar tomonidan kalta yegan nasorolar mo'g'ul tatarlarni musulmonlarni qarshisiga gijgijlashib 12 ming kilometrdan Yevropadan Mo'g'ulistonga kelib, ularni Abbosiylar xilofatini yiqitishlikka gijgijlashadi. Va bu o'zini olamlar podshosiman deb da'vo qilishlikni boshlagan Chingizxon uchun bu juda ham yoqib tushadi. Va buning uchun u harakat qiladi. Avvalo Chingizxon haqida ozgina to'xtab o'tadigan bo'lsak, Chingizxon o'zining nomi Temujin bo'lib, Chingizxon nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu o'zini qabilalarni birlashtirib, katta kuch to'plab Xitoy va Tibet va uni atrofidagi barcha xalqlarni podshohligiga erishgan bu shaxs. Bu shaxsni Mo'g'ullarni dohisi, Mo'g'ullarni sarkardasi, Mo'g'ullarni eng dovyurak, jasur bir padişahı deb bilinadi. Bu Chingizxon onasi da'vo qilganidek, bu valadi zinodir. Chunki onasi aytar ki, men buni quyoshni nurlaridan homilador bo'lganman deb uni dadasini, otasini yo'qligini aytgan. Shunga ko'ra bu valadi zina, bu nasabsiz bir inson bo'lgan. Avvalida bu Sultan O'zbekxonni yaqin bir do'stlaridan bo'lgan ana shu paytda yosh yigit, chiroyli bo'lib va bu o'zini mana shunday aqlli zukkoligi bilan Sultan O'zbekxonni o'ziga bir qiziqtirib qo'ygan bo'lgan. Keyin u O'zbekxon o'ziga Chingizxonni yaqinlashtirgan va buni ko'rgan uni atrofidagilar bunga hasad qilishib, unga qarshi uydirmalar qilishadi, uni saroydan chiqarib yuborishlikka O'zbekxonni majbur qilishadi. Va nihoyat saroydan chiqib ketgandan keyin bu lashkar to'plashlikka azm qiladi va buni lashkarini asosan tatarlar va shuningdek O'zbekxondan norodi bo'lib chiqib kelgan lashkar tashkil qiladi. Va bu lashkar ozgina bir muddatda 800 ming songa yetib keladi. Va bu lashkarning asosiy qismi o'zini qabilasi bo'lgan Qayyon qabilasi va bilan birgalikda ikkita katta ko'p sonli qabila, ular Azon va Qunqiron qabilalari bo'lib, bular yilni 3 oyida ovchilik bilan shug'ullanib, qolganida jang jadal bilan mashg'ul bo'lgan bir qavm qabilaga aylanishadi. Chingizxonning asosiy mulkini hukmronligini boshlanishligi 599-yildan boshlanadi. Va bu 616-yilda Xorazm shohni yurtiga hujum uyushtirib, o'zini islom diyoridagi ishlarini boshlaydi va buni vafoti 624-yil bo'ladi. 624-yil u vafot topganida uni temir tabutga solib va uni zanjirlar bilan zanjirlab ikki toni orasiga uni hurmat qilib osib qo'yishadi. Uni qilgan ishlaridan asosiy ish mo'g'ullarga dastur tayyorlab berganligidir. Dastur bu Yasaq kitobi bo'lib, bu ikki mujalladdan iborat bo'lgan, katta-katta harflar bilan bitilgan va bular bir tuyalariga yuklab olib yurishadigan bu kitob bo'lib, bu kitobni yozishligi asosan Boziya va nasoralar va islom kitoblaridan olingan hukmlar va qonun qoidalardan tashkil topgan. Ba'zi bir tarixchilar aytishadiki, Chingizxon bir tog'dan tushar, yana u toqqa ko'tarilar va bir necha bor mana shunday takrorlar, so'ngra bu charchab, behush bo'lib yiqilar edi. Shu paytda u o'zini qo'l ostiylariga buyurar ediki, "Men nima aytsam, ana shuni yozinglar" der edi. Mana shunday qilib ular Yasah kitobini yozishar edi. Bu albatta uni og'zidan chiqayotganlar shaytoniy vasvasalar bo'lgan edi. Tarixchi olimlardan Juvayni mana shu yasahdagi ba'zi bir hukmlarni aytadi. Kimiki manzana qutila Kimiki zino qiladigan bo'lsa, qatl qilinadi. Muhsinan kana va g'ayri muhsin. Ha u bo'ydo bo'lsin, ha u uylangan bo'lsin. Shuningdek kimiki Lut qavmini amalini qilgan bo'lsa, u ham qatl qilinadi. Kimiki qasdan yolg'on gapiradigan bo'lsa, u ham qatl qilinadi. Kimiki sehrgarlik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, u ham qatl qilinadi. Kimiki ayoqchilik qilsa, u ham qatl qilinadi. Kimiki ikkita husumatlashayotgan odamlar o'rtasiga tushsa-yu, biriga yordam beradigan bo'lsa, u ham qatl qilinadi. Kimiki to'xtab turgan suvga siyadigan bo'lsa, uni ham qatl qilinadi. Kimiki to'xtab turgan suvga sho'ng'iydigan bo'lsa, uni ham qatl qilinadi. Va kimiki asirga taom beradigan bo'lsa, unga suv beradigan bo'lsa, yoinki kiyim beradigan bo'lsa, izinsiz uni ham qatl qilinadi. Va shuningdek, biror bir qochoq topiladigan bo'lsa va uni egasiga qaytarib berilmasa, uni ham qatl qilinadi. Shunga o'xshaydigan uni mana shunday qonunlari bor edi. va ularni odoblari ham bor ediki, mo'g'ullarni juda ham bir kuchli itoatda bo'lishliklari, hattoki o'zlarini sarkorlari uchun, o'zlarini rahbarlari uchun har bir narsaga tayyorlikliklari va shuningdek bir oliy janobliklari, agar biror bir kishi o'tadigan bo'lsa, ular bilan taomlanishligi kerakligi va shuningdek o'tni ustidan sakramaslik va taomni ustidan o'tmaslik va po'stxonada turmaslik shu kabi ularning odoblari va shuningdek kiyimlarini to kiri ko'rinmaguncha yuvmaslik kabi ularning odatlari ham bor edi. Va bularni mana shunday noshar'iy shariatga zid bo'lgan Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan hukmlariga muxolif bo'lgan hukmlari bilan ular kofir edilar. Va fi zalika kullihi mukhalafatun li shara'illahi al-munazzal ala ibadihi al-anbiya alayhimus salatu wassalam. Bularni barchasida Alloh subhanahu va taoloni o'zini payg'ambar bandalariga nozil qilgan shariatlariga muxolif ishlar bordir. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كميكي kimiki payg'ambarlarni xotami bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan shariatni tark qiladigan bo'lsa va mansux bo'lgan shariatlarga murojaat qiladigan bo'lsa, bular kofir bo'ladi. Qanday endi yasaqqa agar murojaat qilib, uni hakam qiladigan bo'lsa va uni hukmlarini islom hukmlaridan muqaddam qiladigan bo'lsa, kofir bo'lmas ekan, Albatta bular kofir bo'ladi musulmonlarning ijmosi bilan. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Jahiliyat hukmini istaydilarmi? Alloh subhanahu va taolodan ko'ra kim chiroyliroq hukm chiqaruvchidir? Va shuningdek Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ular mu'min bo'lishmaydi toinki o'zaro bo'lgan janjallarida sizlarni hakam qilmagunlarigacha va so'ngra Ular bu siz chiqargan hukmdan qalblarida biror bir g'ilg'ash tommaginlargacha va mukammal taslim bo'lmaginlarigacha deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloni o'rniga Alloh subhanahu va taoloni bandalarga bergan kitobini o'rniga kitob yozib insonlarga dahsurul amal qilib berishlik bu musulmonlar ijmosi Alloh subhanahu va taoloning hukmi bilan kufr bo'lyapti. Buni qilgan insonlar kofir bo'lyapti. Ana shu paytda Chingizxon o'zini mushrik xalqiga kitobni yozib berib, ularga dastur qilib berishligi bilan kofir bo'lgan bo'lsa, bizni zamonamizda-chi? Bizni zamonamizda o'zini musulmon deyotganlar o'zlarini havoi nafslaridan yozgan kitoblarni bu bizlarni konstitutsiyamiz, bizlarni dasturimiz deyishliklari bilan kofir bo'lishadi. Chingizxon o'z lashkarini to'plagandan keyin 800 minglik lashkarini bu avvalo islom diyorlariga hujum qilishlik uchun qattiq tayyorgarlikni boshlashligi kerak edi. Bu tayyorgarliklar asosiy musulmonlar diyoridagi holatni musulmonlar diyoridagi jangi tayyorgarlik bu narsalarni yaxshi o'rganishligi kerak edi. Buning uchun eng kuchli taktika joslarni kirgizishlik uchun ularni ayniki hozirgi davrda muassasalar nomi bilan yoki inson huquqlarini himoya qiluvchilar nomi bilan ayoqchilarni kirgizishlardek u ham ayg'oqchilarni kirgizishligi kerak edi. Bu ayg'oqchilar savdogarlar, tojirlar shaklida kirishligini Chingizxon munosib ko'rdi va buning uchun hiyla nayrang bilan avvalo islom diyoridagi katta davlatlardan Chingizxonga qo'shni bo'lgan Xorazmiylar davlati uni sultoni Muhammad ibn Xorazm Aloddinga xat yozadi. Ushbu xatida o'zaro savdo-sotiqni yo'lga qo'yishlik va shuningdek tijorat karvonlariga omonlik berishlik, musulmonlar diyorida o'tib yurishlik bu kabi takliflar bilan xat yozadi-yu, lekin o'zini kim ekanligi, nima maqsadda ekanligini bildirib ham qo'yadi. U xati faqatgina o'zini juda ham bir mag'rurligi, juda ham bir yaqinda musulmonlar diyorini bosib olishga qodir ekanligidek bir lahjada yozadi va bu Xorazm shohrini bunga nisbatan juda ham bir g'azabli va alamli qilib qo'yadi. Albatta, har bir musulmon har bir qoid, har bir sulton kofirlardan bo'lgan mana bunday ohanglarni ham musulmonlarga munosib bo'lmaydigan bo'lsa, ularni yerda qoldirmaslik kerak. Ular bilan hisob-kitob qilishligi kerakdir. So'ngra Kingizxon o'zini savdogarlar shaklidagi josuslarini yuborishni boshlaydi. Ulardan birinchi karvon O'tiror shahriga keladi. Bu kelgan karvon juda ham bir mol dunyolar, savdo-sotiq matolarini bilan kelgan. Buni ko'rgan shoh karvon ahlini ushlab qatl qilishlik va ularni mol-mulklarini musodara qilishlikni buyuradi va uni tarafidan bo'lgan Xorazm shohni buyrug'ini bajaradi. Buni eshitgan Chingizxon Xorazm shohga xat yo'llaydi. Bu bo'lgan voqea seni rozichiliging bilan bo'lganmi yoki sen buni bilmaysanmi? Shuningdek, savdogarlar qatl qilinishmaydi, chunki ular iqlimlarni obod qiluvchilardir. Ular podsholarga bir nafis narsalarni, to'hfalarni olib boruvchilardir. Va shuningdek bu savdogarlar seni diningda bo'lgan. Seni noibini ularni qatl qilibdi. Agar seni buyrug'ing bilan bo'lgan bo'lsa, biz ularni qonlarini talab qilamiz. Agar seni buyrug'ingsiz bo'lgan bo'lsa, biz seni noibingdan qasos olamiz. Bu gapni eshitgandan keyin Xorazm shoh uni javobi faqatgina u elchini bo'ynini olishlik bo'ldi. Agarchi bu Xorazmshoni tanlagan uslubi xunuk bir uslubga o'xshasa-da, lekin bu haqiqiy musulmonning g'ayratidir. Chunki musulmon kishi islom diyoridagi musulmonlar har qancha xato qilishsin, har qancha jinoyat qilishsin, ularga kofirlar, mushriklar hech qachon ularni ustidan hukm chiqarmasligi kerakdir. hech qachon ularni boshqalar mahkamasiga topshirmasligi kerak edi. Shuning uchun bu ayni islomiy raviyani, tariqani ixtiro qildi. Bu musulmonlarni hech qachon mushriklarga topshirmaslikni bu ummatga dars qilib qo'ydi. Va har qancha mulk saltanat kelsa ham musulmonlar ustidan kofirlarni hukm chiqarishligiga rozi bo'lmaslik kerak ekanligini mana shu barcha sulton amirlarga dars qilib berib ketdi. So'ngra Xorazm shoh masahat bilan lashkarni Chingizxon tarafga birinchilardan bo'lib tortib boradi va Chingizxon lashkari bilan 4 kun qattiq jang qilib, ular o'zlarini difo qilishlik bilan musulmonlar bo'lsa ularni tormor qilishlik bilan mashg'ul bo'lishadi va ikkala tarafdan ham juda ham ko'p lashkar qatl qilinadi. Hattoki otlar qonlarni ustida sig'anib ketgudek qonlar to'kiladi. Musulmonlardan qatl qilinganlar ana shu birinchi jangda 20 ming bo'lsa, tatarlardan bundan da ko'proq bir necha barobar bo'ladi. So'ngra Xorazmshoh Buxoro va Samarqandga kelib, mustahkam himoyaga o'tib oladi. So'ngra Xorazm shoh o'z yoriga qaytib kelgandan keyin katta birlashganini jangga tayyorlab turadi. Tatarlar bu alamli achchiq bir mag'lubiyatdan keyin Xorazm shoh diyoriga yurishni tashkil qilishadi. Avvalo Buxoroga yetib kelishadi. Buxoroda 20 ming lashkar. Bu 20 ming lashkarni 3 kun davomida ahli Buxoro bilan birgalikda muhosara qilib turadi. Va buxoroliklar Chingizxondan qamalga chidab bera olmaganlaridan keyin omonlik so'rashadi va Buxoroni ochib berishadi. Chingizxon Buxoroga kirib, ularga makr xila qilib, ularni aldab ularga yaxshi muomala qiladi. Va u yerdagi ba'zi bir qal'alar unga bo'yin berishmaydi va ularni mu'min musulmonlarni qatl qiladi. Va so'ngra Buxoroni u yerdagi mol-mulklarni va xalqni o'zini lashkariga halol qilib beradi, ya'ni ijozatini beradi. Ular uni xalqidan faqatgina Alloh subhanahu va taolo adadini biluvchidir. Juda ko'p kishini qatl qilishadi va ularni bola chaqalarini, ayollarini asir qilib olishadi va ularni nomusiga, ularni erlari aka ukalarini oldida teyishadi va buni bunga chidolmagan musulmonlar o'zini izzatini, nomusini himoya qilib, ularga qarshi turib, qatl ham bo'lib ketishadi. Va ulardan asir olinganlarni turli bir azoblar bilan azoblashib va u yerdagi hovlilarni, madrasalarni, masjidlarniga o'tlar qo'yishadi. Va Buxoro kulpaya kun bo'lib ketadi. Liyaqidallohu amran kana maf'ula va ilallohi turja'ul umur. Alloh subhanahu va taolo hukm qilgan ish bo'luvchi edi. Alloh subhanahu va taologa barcha ishlar qaytariluvchidir. So'ngra tatarlar Samarqand tarafga qarab yurish qilishadi. Muharramni avvalida mana shu yili u yerdagi 50 ming lashkarni muhosara qilib olishadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularni qalbiga Mo'g'ullarning haybatini solib qo'yganligidan jur'at va ummat uchun G'ayrat bo'lmaganligidan ular jang qilish olmaydi. Ularning o'rniga esa oddiy omma xalq 70 ming xalq ularni qarshisiga chiqadi. Lekin bir soatdayoq bu 70 ming lashkar tajribali bir armiyani oldida qirilib ketadi. Buni ko'rgan musulmonlar lashkari bo'lsa, qurollarini topshirib, ularga asir bo'lishadi. va qurolni qo'yishlik har bir davrda xorlik, zorlik bo'lganidek, bularga ham xorlik, zorlik bo'ladi-da, qurolni qo'yilgandan keyin qo'ylar kabi o'lib ketishadi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Musulmonlar lashkarining mana bundik mag'lubiyatga uchrashligi jur'at qilolmasligini yana bir sabablardan biri shu ediki, Xorazmshoh o'zini saltanatini, o'zini hukmronligini saqlab turishligi uchun unga muqobil bo'lgan, xoh u unga qarshi bo'lsin, xoh unga dushman bo'lsin, musulmon qo'mondonlarni, musulmon amirlarni yo'qotib tashlaganligi bo'lgan edi. Ya'ni lashkarlar, mintaqalar yetuk qo'mondonlardan, yetuk amirlardan, jonkuyarlardan mahrum bo'lib qolganligi ham edi. So'ngra mal'un Chingizxon Samarqandda turib, u yerdan turib sariyalarni guruhlarni jo'nata boshladi. Avvalo Xuroson diyorlariga bu sariyani tatarlar Mug'riba, ya'ni uzoqlargacha yetib boruvchi bir guruh deb nomlashar edi. Mug'riba guruhini jo'natdi va boshqa bir guruhni 20 ming lashkardan tashkil topgan Xorazm shohni izlab topib o'ldirishlik uchun jo'natdi. unga buyruq berdiki, uni izninglar, uni topinglar agar u osmonga osirib olgan bo'lsa ham. So'ngra Chingizxon lashkari Xorazmshohni izidan uni izlab keta boshladi va Xorazmshohni Jayhun Amudaryoni narigi sohilida topishdi. Bu Xorazmshoh go'yoki daryoni u yoqda bo'lishligi bilan va Mo'g'ullarni kemasiz bo'lganligi bilan o'zini omonda deb o'ylar edi. Lekin mo'g'ul lashkarlari qattiq har qanday qiyinchilik, mushkulotdan chiqib ketishlikka tayyorgarliklari bo'lganligidan ular qurol aslihalariga yog'och bochkalarini yasab va otlarni yordamida ularni daryoning u tarafiga o'tkazib va o'zlari ham u yerdan o'tib olib Xorazm shohni lol qoldirishadi. Buni Xorazm shoh sezmay qoladi va buni ko'rgandan keyin shoh Nisoburga qochib qoladi. So'ngra u yerdan boshqa mintaqaga Mo'g'ul lashkarlari bo'lsa, uni orqasidan quvib kelishar edi. Va biror bir shaharga borib, askarini yig'moqchi bo'lganida ular yetib kelishar, yana u yerdan qochib qolar edi. To Tibrisonni dengizdagi bir orolga u borib, ana shu yerda vafot topdi deb aytiladi ba'zi bir rivoyatlarda. Boshqa bir rivoyatlarda u dengizga chiqqanidan keyin qayerga qochib qolganligini hech kim bilmaydi deyshadi. Mo'g'ul tatarlari xazinalariga Xorazm shohni ega bo'lishganida u yerda 100 ming dinordan da ko'proq dinorlari turgan edi. Ya'ni bu kishi mana shu dinorlarni saqlashlik bilan chegaralanib qolib, buni o'z yo'lida foydalanib qolmaganligi ham bilinadi. So'ngra ular Mozandaronga va uni qurg'onlari tarafga yurish qilishadi. Mozandaronni Sulaymon ibn Abdul Malikni davrida musulmonlar 90-yillardagina fath qilisha olgan edi, lekin bu mintaqani juda ham bir oz muddatda fath qilib qo'yishdi va u yerdagi barcha aholini qatl qilishdi, asrlar orishdi va u yerdagi hovli joylarini yoqib yuborishdi. Keyin Ray tarafga qarab yurishdi. Ray tarafga yurishganda Xorazm shohni onasini u bilan birgalikda juda ham katta-katta mol-mulklarni olib ketayotganligini ko'rishdi va undan bu narsalarni tortib olishdi. Va so'ngra Rayga Ray ahli g'aflatdaligida bostirib kelishib, ularni qatl qilishib va asir olishib, u yerda ham bir fathini nishonlashdi. Shunday qilib ular islom diyorlarini bosib olishda davom etishar edi. Raydan keyin Hamazonga, so'ngra Zinjonga, so'ngra Kaspi dengiz atrofiga borib, u yerdagi 40 ming xalqni qirib tashlab, so'ngra Ozarbayjonga yurish qilishdi. Ozarbayjonda O'zbekxon ibn Pahlavon u bilan sulh qilishib, ular yana yo'llarini davom ettirishib, Gruziya tarafga yo'l olishdi. Gruziyaliklar 10 ming lashkar bilan ularni qarshisiga chiqishib, bir lasa ham tura olishalmadi va ularni Mo'g'ul lashkarlari qirib tashlashdi. Gruziyadan keyin Tibrizga borib, ular bilan sulh qilishdi. So'ngra Marog'aga borib, u yerni muhosara qilishib, u yerga manjaniqlarni qo'yishib, musulmonlarni o'zlariga qalqon qilib olishib, jang boshlashdi va u yerni ham fath qilishdi. Va u yerdagi juda ko'p musulmonlarni qatl qilib, u yerdan o'ljalar olishdi. Musulmonlar shunday holatga tushib qolgan ediki, juda ham bir qattiq qo'rqinchda, hattoki ulardan bir kishi bir mahallaga kirib, u yerdan 100 kishini qatl qilib chiqib keta oladigan, ungacha birov hech narsa deya olmasdan turar edi. Biror kishi boshini ham ko'tarib qo'ymas edi. Hattoki bir ayol ham erkaklar kiyimini kiyib musulmonlarni bir uyini qatl qilayotganda ham birov jur'at qila olmagan, qachonki uni ayol kishi ligini bilib qolgandan keyingina uni qatl qilganligi ham tarixda bitilgandir. So'ngra ular Irbil shahriga qarab yura boshlashdi. musulmonlarni toqat yetmasligidan ular o'zlarini xalifalariga xat yozishdi. Xalifa Mosalni Amerika byuro berdiki, Irbil shahriga borib, uni difo qilishlikni. Lekin Mosalni amiri nasoralar bilan salibiylar bilan jangini bahona qilib, xalifani byuroga quloq ham solmadi. So'ngra xalifa Irbilni valisi Muzaffariddinga xat yozib, u 10 ming lashkarni jo'natayotganligini va 10 ming lashkarga Muzaffariddinni qo'mondon bo'lishligini aytadi. Lekin 10 ming lashkardan faqatgina 800 lashkargina yetib keladi. So'ngra ular Lon va Kavkaz diyorlariga qarab yo'l olishdi va ular bilan katta janglar qilishdi. Va so'ngra Kafkazni katta shaharlaridan Sudaq shahriga qarab yurish qilishdi. U yerdagi juda ham ko'p o'ljalar, tijorat buyumlari bularni qo'lga kiritishdi. Kafkazliklar bo'lsa rus diyorlariga panoh so'rab borib, ruslardan, ya'ni nasoralardan billa bo'lib mo'g'ul tatarlariga qarshi jang qilishlikni taklif qilishdi. Lekin Bular birlashgani bilan birgalikda Mo'g'ul tatarlardan mag'lub bo'lishdi. So'ngra Mo'g'ul tatarlari Bulgariya tarafga yurish qilishdi. Va bular 620-yillarni boshlarida Chingizxonni oldiga g'alaba va o'ljalar bilan qaytib kelishdi. Mana shu 617-yillarda Chingizxon Termiz shahriga ham yana bir guruhni jo'natgan edi va yana bir guruhni esa Farg'onaga va boshqa bir guruhni Xorasonga va ular Balaxni muhosara qilishdi va Balaxliklar ular bilan sulh qilishdi. Va juda ko'p shaharlar bilan sulh qilishib, to Torqongacha yetib borishdi. Torqonni juda ham qo'rg'on mustahkamligidan ular Torqonni fath qilish olmadi, u yerni 6 oy qamoq qilib turishdi. So'ngra ular Chingizxonga bu yerni fath qilish yalmayotganligini maktub bilan yo'llashadi. Chingizxon o'zi kelib, u yerni yana 4 oy qamal qilib, u yerni fath qilib, u yerdagi barcha kishini birma-bir qilishdan o'tkazadi. So'ngra Chingizxon bilan birgalikda askarlar Marv tomonga yurish qilishadi. Marvda 200 ming arablardan tashkil topgan lashkar Ular bilan katta bir jang bo'lib o'tadi. Hattoki musulmonlar mag'lub bo'lib qolishadi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. So'ngra Marv shahrini 5 kun qamal qilib turishadi va uni noibini aldab tushirishadi. So'ngra uni unga xiyonat qilishib, uni qatl qilishib va shaharni fath qilishlikka muyassar bo'lishadi va u yerdagi kishilarni qatl qilishib, o'ljalar olishadi. Va u yerdan bir kunni o'zida 700 ming musulmonni qatl qilishadi. So'ngra Nesoburga, so'ngra Tusga, so'ngra Hirotga yurish qilishib, u yerlarni ham qo'lga olishadi. So'ngra e, G'azniyga yurish qilishadi. U yerda Jaloliddin ibn Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi bilan jang qilishib, u yerda mag'lub bo'lib, yana Hirotga qaytib kelishadi. Hirotda bo'lsa, Hirot ahli ahlarni buzishib, ularga bag'ovat qilishayotgan bo'ladi. Ularni ham achchiq ustida mag'lubiyat bilan ularni qatl qilib tashlashadi. Chingizxon bo'lsa yana bir guruhni Xorazm shahrini fath qilishligi uchun jo'natadi. Ular Xorazmni fath qilishib, u yerdagi musulmonlarni qatar qilishib, so'ngra Amudaryoni to'sib turadigan to'g'onni ochib tashlashib, u yerdagi barcha xalqni suv ostida qoldirib yuborishadi. So'ngra ular Chingizxonning oldiga Tolqonga qaytib kelishadi. Tolqonda Chingizxon xayma ichida o'tirar edi va u G'azni tarafga yana bir guruhni tayyor qiladi. Ular Jaloliddin Manguberdi bilan borib jang qilishadi. Jaloliddin Manguberdi ularni mag'lub qilib qo'yadi va ulardan olingan asirlar evaziga musulmonlardan juda ko'p asirlarni ozod ham qilib oladi. So'ngra Chingizxonga xat yozadiki, o'zini jangga chiqishligini talab qilib. Jaloliddin oldiga Chingizxon yetib kelganda, Jaloliddin Manguberdini lashkari bo'linib ketib, zaiflashib qolgan edi. Lekin jangga chaqirib qo'ygan, jang qilishdan boshqa iloji ham yo'q edi. Jang boshlanib, Jaloliddin Manguberdi Chingizxon bilan 3 kun jang qiladi. Juda ham qattiq jang bo'lib, Jaloliddin Manguberdini lashkari zaiflasha boshlaydi va u yerdan jang maydonidan chiqisha boshlaydi. Va ular Hind dengizi tarafga qarab yo'lga chiqishadi. Chingizxon lashkarlari Jaloliddin Manguberdini lashkari bo'shatib qo'ygandan keyin mintaqani bemalol hech bir qarshiliksiz G'azni shahriga ega bo'lishadi. qorlanding, uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazm bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulman qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey Yalan gel denip o'zing Ötmez bo'ldi aytar so'zing, bas indi och, och och ko'zing, uyg'on indi ey musulman G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, shayton seni yenga oldi, qalbingga dunyoni soldi, musulmoncha noming qoldi, uyg'on indi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Haddan oshdi bu g'aflating, kofirga yo'qdir nafrating, dur bu holating, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldin Uygan indi ey musulman qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp köparlendin, uygan uyg'on endi ey musulmon. Qaymol bo'ldi nomusoring, cemle bunga e'tiboring, ko'rsat indi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey kulingga on jon bersang ham diningda qon diningda kal ey musulmon g'aflat uykusunda kaldın, uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon g'aflat uykusunda kaldın, uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on indi ey musulmon